Hau da urtengo helburua, jakinez, ba, urtero gai batu hautatzen dugula, eh, beraz, eh, hasi e, gira barnetik, e, etxean, <laughs> eta gero, beraz, elkarten gana dugu, eta urten, ba, saiatuko gera, beraz, merkataritzaren inguruan, ere, lan bat egitea. Prozesua berdina izan dugu urte guziz, Hau da, e, lehenik proiektuaren aktoreak bildu ditugu, eta beraz e, aierik aldegin dugu. Bon, zeintzuk dira zuen beharrak e, Euskaraz idago kionez, zein da zuen borontatea, ze ideiak dituzue, ze beharrak, fin, pixkat saiatu gira, bilkura hoien ez ideiak biltzen, eta horretatik abiatu gira gero programa maten osatzeko.